Ovaj dunjaluk je vrijedan samo u slučaju kada čovjek iskoristi svoje vrijeme, za koje će i tekako biti pitan. I nije se Allah Đelešanu džaba zakleo vremenom, a vreme je dio Dunjaluka, da je svaki čovjek upropašten. A onda pravi izuzetak da to nisu jedino oni koji vjeruju. Dobra djela čine, naređuju dobro i na tome se strpe. Znači, ovaj dunjalu kako dobro ahiretski ne unovčimo, onda smo hasirini u pravom smislu riječi. U pravom smislu riječi smo onda hasirini jer smo izgubili ne dunjaluk, dunjaluk ćemo i i nako izgubiti. I od njega nama je svijet ništa ti nećemo osim dobri i loši dijela. Ali ako izgubimo iman, ako izgubimo dobra djela, ako, na, ako izgubimo osjećaj za naređivanjem dobra i osjećaj za saburom, onda ćemo upropastiti ono svjetski život koji je vječan i on je za ebeda. Pa zbog toga, govoreći o takvaluku, želimo da ubrizgamo svoja srca i svoje duše osjećaj pravog postavljanja u pogledu ovoga dunjaluka. Da dunjaluk bude onako kako i treba da bude sredstvo do pravog cilja. Zato analiziramo svaku riječ u Kur'anu gdje se spominje takvaluk. Da A ako nam Allah Đelešanu dadne zdravlja i života i slobode govora, Kur'an nam ostaje za analizu dok nam god Allah Đelešanu ne uzme duše. Pa ćemo analizirati i druge termine u Kur'anu. Ali evo nas sada ako takvaluka i tamam što smo završili sa surom El Ahzab, koja je puna poruka i pouka, Jer govori s jedne strane o džihadu, govori s druge strane o poslaniku ali salatu wasalam i njegovom poročnom životu. Završava ova suna sa velikim emanetom koga su privatili ljudi, a to je emanet nošenja emaneta ove vjere. U taj emanet spadaju one personalne obaveze, ali su one svakako se podrazumijevaju i ne, mogu, ne može čovjek biti musliman ako ne klanja, ako ne posti, ako ne obavlja hač, ne daje zekijat. To su islamski šartovi. Da bi se mogao pripisivati islamu, moraš imati ove, ove uslove. Ali ako hoćeš da kažeš da si ispravno shvatio je manjet, onda moraš biti spreman da budeš vojnik za ovaj emanet. Vojnik ove vjere. Da ovaj din može da izvrši mobilizaciju kada god mu se čepne. Ne zbog toga da bi tebi činio zulum, nego da bi ti sin Ademo bio podignut na velike stepene na ovom svijetu, sačuvan od mnogih iskušenja, evo prijete nekim zemljotresima, i kažu da će se ponovo Banja Luka trijesti, petljaju se u gaib, jer samo Allah zna tajne nebesa i zemlje, oni mogu da pretpostavljaju. Ali s druge strane, mi se ne bi čudili da se trese, da se trese mnogo priznatiji grad ili mnogo vredniji gradovi od, od muslimana, a li da se zatrese Banja Luka, u kojoj ima planeta majmuna odgovorno govori. Ljudi koji i majmun više ima kulture i civilizacije nego oni koji su politički smogli snage da odu u Vukovar i da kažu da se mole žrtvama. Kad učiš jedan širk nakon toga, koliko god širkijata činio, to je To je isto opet širk. Ali nemaju snage kad su pogledu, jer to su njihovi tamo anamoni. Ali nemaju snage, iako od toga mi plaho koristi nemamo, da dođe i mladići tadi zajedno i da se izviru u čitavom bošačkom narodu. Mi ćemo gledati kako islam traži da se postavimo, a nećemo plaho živiti i neke koristi velike imati od toga što će nam se neko izviruti što je blizu pola miliona ljudi poklao i pobio i ostali naselio. Pa je naraživanje dobra odračanje od zla. To je taj emanet koga bude imao Allah će ga spašavati od tih najvećih katastrofa koje može zatisniti ovaj dunjaluk kao što je zemljotres, poplave, razni tsunami i razne vidove, razni vidovi kažnjavanja od strane Allaha te bareke wa ta'ala, a zemlja tres nikad neće doći jednom narodu dok taj narod ne uradi nešto što je Allah Đelešanu zabranio. Potresla se jednom zemlja Medine u vreme Omera radi Allahu ta'ala anhu pa je rekao kif bismillah i nije se od tada više povjerila. Rekao je, smiri se zemljom ima Allaha Đalešanu. Ali to je rekao, Omer, Omer, od koga su vjernici bježali u smislu da nije šta primijetio kod njih, da ne valja. Od koga je njegov vlastiti šeitan bježao. Omer s jedne strane, šeitan sa druge strane. Tako da ako vidimo bilo kakve katastrofe u jednom narodu, Pa i ovaj genocid koji je bio nad ovim narodom, možemo slobodno kazati da je to bila kazna od Allaha Đalešanuhu, jer mi vidimo i pored toga da mi se okupljamo svake godine u Srebrenici, kad kažemo mi, dio našeg naroda, od toga mi potičemo, ali pouke, nimalo da sakupimo, da se radi pouke okupimo, Pouka je bitna, a ono okupljanje je šerijetski upitno. Pa molim Allaha te bareke o ta'ala da budemo od onih koji su vi ispravno svatili emanet i koji će ga nositi sve dok ne dođe pobjeda Islama i dok ne dođe ona naša personalna pobjeda, a to je da umremo kao muslimani, kao šehidi na Allahu te bareke o ta'ala putu. A nakon toga dolazi sura sebe, zatim sura Fatir, a zatim sura Jasin, u kojima se ne spominje riječ takvaluk. Znači, nema ovog oblika glavnostkog, bojte se, ili takvaluk kao imenca i tako dalje, pa se tu nećemo ni zadržavati, a to nimalo ne umanjiva vrijednost ovi nabrojani sura. Naprotiv, naš Bošnjo shvatio pogrešno, i kada bi pitao i pravio peticiju šta je Kur'an, Boša bi rekao jednako sura Jasin, znači ostalo je upitno kod njega. A kad bi pravio peticiju koja je najvrednija sura u Kur'anu, opet bi on se zadržao kod Jasin, zato što mu je to neko tako dočarao i on tako shvatio. Sura Jasin ima svoje veliko značenje, ali nema odgovorno tvrdim ni jednog pouzdanog hadisa koji izdvaja suru Jasin nad ostalim suretima. I svi hadisi koji govori da je sura Jasin, da je ona srce Kur'ana, učite je mrtvima i tako dalje, svi su to, ima ili su apokrifni ili su jako slabi hadisi, a ovo je stvar akide, i ibadeta, pa se po ome nikako raditi ne može. Ali to ne znači da ove sure nemaju svoje veliko značenje, jer svaka sura je od Allaha subhanahu wa ta'ala i ona ima svoje veliko značenje i velike hikmete. Na jednom mjestu samo u suri As-Safat se spominje riješ kvalu, pa ćemo to ispomenuti. Naime, u 123. i 124. ajetu Allah te barek je otara nakon toga što je prije u stvari toga govorio o izaslanicima i poslanicima, kako su dolazi svojim narodima i opominjali, navodi slučaj Ilijasa, sallallahu salallahu alijih veselna, jednog plemenitog poslanika i zaslanika, kako se on obratio svome narodu. Pa kaže uzvišeni, inne Ilijase le minal monsalin. I zaista je, kaže, Ilijas poslanik bio id kale li kavmihi ela tettekun. Kada se obratio svome narodu i rekao im, zar nećete bogobojazni biti? Ova riječ, što ćemo kasnije navoditi neke primjere, uglavnom, kada se spominje riječ takvaluk, ona ima svoje specifično mjesto. Nije od kada se čovjek udari da kaže Alhamdulillah. Rekao je Ashab kada je pao u jednom pohodu, pao je pa je rekao Alhamdulillah. Pa mu je rekao poslanik je salatu wassalam bel kul, bel kulu bismillah. Ne, recite bismillah. Podnosi u ime Allaha Đalnešanu. Alhamdulillah ima svoje posebno mjesto. Kada se najdeš ne kažeš estagfirullah. Ili kada izađeš iz zahoda ne kažeš Alhamdulillah. Znači svaka od dova i od zikrova i od ovih plemeniti riječi ima svoje mjesto. Pa tako i riješ takvalu kada se koristi uglavnom ima mjesto ili stepen upozoravanja. Upozorava se da se čovjek probudi na kvadrat da ne bi slučajno zaboravio određena pravila ili određene naredbe ili ostavljanje zabrana. Jer je osnova de, de, osnovna definicija takvaluka da se izgradi između čovjeka i onoga što je Allah zabranio ograda. Perda koja ga štiti od tih grijeha. Znači ti bi mogao preskočiti ogradu, Ti bi mogao još trebati ili je slušiti ako je slaba ili ako je zamišljena samo. Lako bi je mogao prekoračiti. Ali zašto je ne prekoračiš? Zato što se Allah subhanahu wa ta'ala bojiš. Pa i ovome slučaju kada Ilijas se obraća svome narodu, on im kaže, ela tettakun, za se nećete bojeti Allaha Đelešanu u pogledu naredbi i zabrana s kojima sam ja došao? Pa zato kada čovjek čovjeku kaže boj se Allaha, znači to mu ne govori samo onako iz čista mira. Nije sve pod vinklom. Pa ovaj ne treba da kaže boj se ti jer je to opasno i oholost. Nego odmah treba da pita, brate, šta je problem? Allahumme ja'alni minal muttaqin. Molim Allah da budem od Boga bojazni. Šta si primijetio kod mene ili šta bi trebalo popraviti? A onda idemo do sure Sad. Te plemenite sure koja isto tako pravi poređenje ili pravi razliku između oni koji su bogobojazni i oni koji čine nered na zemlji. Znači, bogobojazan čovjek na, na dunjaluku već živi jednim posebnim dunjalučkim žernetom. Sačuvanje o svi ti poroka sačuvanje o svi ti neki neizvjesnosti. On ne hoda čujem u Bužimu ratno stanje neku noć u tri sata se potežu pištoli, ima i ranjeni i ovakvi onakvi. To se neće desiti bogobojaznom čovjeku. Šta će bogobojazan čovjek u tri sata da kjeti pod šankom i gleda u nekakvu spot, spotangu koju niko nije tijel ni vrane da da mu čuva, pa je došla da bude konobarca. Neprirodno je kada bi rekla da to može, da se nekoliko ljudi nadmeće oko jedne žene. I zato u našem šarijatu je to zabranjeno kada se čovjek ženi, ako već je neko u prigovorima, pregovorima oko određene mlade, drugi ne smije da uđe u, što bi kazali, na liniju i da prekida tu vezu, da bi se dopačao te mlade dok ta isti muslima ne odustane i ne bude jasno da on više neće ponovo počinjeti da nudi toj dotičnoj brak. I zato bogobojazan čovjek, on je prirodno, prirodan, prirodno stvorenje koje živi na ovom svijetu i Dunjaluk je zaista, ako možemo kazati, lijep, uslovno rečeno, kada ima mutekija na Dunjaluku, a Dunjaluk je onako proklet. I to je rekao poslanik kada je salatu wasalam, a pogotovo kada prokletnici budu većina i oni na Dunjaluku žive. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, praveći razliku i nikako ne dovodeći da se mogu sjednačiti i izjednačiti pokvaranjaci sa bogobojaznima, Pa kaže u 28. ajetu Am neđalu ladina amenu u amilu salihati kel muhsidine bil ard Am neđalu muttaqine kel buđar Kaže uzvišeni Začemo postupiti sa onima koji vjeruju i čine dobra djela kao sa onima koji nered na zemlji čine. Znači samim tim da čovjek vjeruje i da čini dobra djela on ima poseban statut status kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Ili da li ćemo, kaže, postupiti sa bogobojaznima isto kao sa griješnicima? Znači, onaj koji je bogobojazan na dunjaluku, on je zaštićen od Allaha subhanahu wa ta'ala. On ne treba nigdje da uzma kasko osiguranje ili nekakvo drugo kamelija ili ovo ili ono osiguranje. On se osigurao kod onoga koji je mutavakkil, koji je Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mal mevla wa ni'mal nasir, koji je najbolji zaštitnik i pomagač. I zato kada su neki veliki muslimanima tijeli da im predlože po službenoj dužnosti da imaju advokata, a advokat se datne od strane države da samuti vodu tom mazlumu pa da što više nadrlja pobožni su znali kazati hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Dovoljan je meni Allah kao odvokat da me Allah zastupa. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir, jer je Allah najbolji pomagač i najbolji zaštitnik. Kaže, a zar ćemo mi spojiti one koji vjeruju i dobra djela čine sa onima koji čine nered na zemlji, ili da li ćemo izjednačiti pobožne, bogobojazne, kelpuđar, sa onima koji čine nered, nered na zemlji, nikako se to ne može, ne može dogoditi. Ovaj ajet ima jednu uvertiru. Mi često čujemo, kaže učen čovjek, on je, kaže, na posebnom mjestu, on ima, kaže, zvanje i tako dalje i tako dalje, Pa Allah Đelešanu objašnjava nam ko je to stvarno na poziciji i ko to ima veliko mjesto. A ovaj ajet nam je uvertira ili najava toga. Znači, ako hoćeš da budeš mu takija, onda ćeš dobiti i veliko zvanje na ovome svijetu. Pa Allah Đelešanu kaže Amman huva panitun ana lejli sađiden lokaima lejli يحضر الآخرة ويرجون رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كاش الله جل شانه زر أولاي كوي ponoći bdije pred Allahom subhanahu wa ta'ala i bude na sveždi na kijamu utječe se želeći onaj svijet i želeći Allahu te bareke wa ta'ala milost, a onda u dodatku ajeta kaže kul hel jeste u illadine ja'lemune u illadine la ja'lemun innama je tedekeru ulul albab jesu listi oni koji znaju i oni koji ne znaju to jeste jesu listi oni koji imaju ove osobine ne žive od nekog perja koga su negdje često, znači, na upitnoj adresi našli i sa njim se kite, nego su oni opisani, oni se uzdižu dobrim dijelima. Oni su kaimi, kaniti, sađidi. Oni imaju osobine, znači, pobožnjaka koji dok drugi spava, on se približava Allahu Tebarekevo Ta'ala, pa mogu li onda takve osobine Mogu li takve kategorije ljudi biti sa običnim ljudima koji ništa ne znaju? Onda reci kul hal yastavi alladine ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Inma yatadakkaru ulul albab. Reci mogu li se izjednačiti oni koji znaju kako se Allah obožava i oni koji ne znaju? Ovo je pouka za one koji su razumom obdareni. I zato Allah Đelešanu na drugom mjestu kaže inna Innama yakhsha Allahe min ibadihi al l'ulema. Zaista se dželle Đalešanuhu od njegovih robova najviše boje učeni. I ti sada staviš učene i vidiš ko je pobožni. Hođa ili nena neka koja ne zna ni jedan terekejpe što znači u prevodu. Pa često nađeš da je nena bogobojaznija zato što ona spominje Allaha Đalešanu u džabe, ne džabe za sevape. A neko to radi samo za čevape. La haula wa la kuvata illa billah. A zatim vidimo na sure Zumer. Sura Zumer, draga moja braćo, skupovi. Ne skupovi neke piranije gdje se ljudi opuštaju na nedozvoljen način, nego skupovi na sudnje dan, kada će ljudi biti okupljeni i u velikom strahu, taj veliki skup, od je ljudski rod došao na ovu zemlju, pa do sudnjega dana tu će se ljudi okupiti. To će biti taj skup. Pa kako proći na tom skupu? Hoće li Allah subhanahu wa ta'ala sa nama biti zadovoljan? Zato nam uzvišeni kaže قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِي الدُّنْيَا حَسَنَ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِيَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ hisab Kaže uzvišeni, reci o robovi moji, koji vjerujete, bojte se gospodara svoga. Onome ko na ovome svijetu dobro tijelo bude činio, nagrada je ogromna. Allahova zemlja je prostrana samo za one koji budu strpljivi. Takve će Allah Đelešanu nagraditi bi gajdi hisabu neće se njima ni načunati. Allah će im dati svog izobilja koliko god Allah subhanahu wa ta'ala bude tijel, a Allah je milostiv prema onima koji se budu bojali svog gospodara, pa zbog toga molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo mu teklije na dunjaluku dok ne sretnemo naše gospodara. A kulu kao li hada vas tafirali u lekom vas innahu huva gafuru rahimu. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله على آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد إذا اسمه smo u koju nećemo ove hudbe ni moći završiti jer Kazali smo malo prije, upravo takvaluk se i koristi da bi upozorio ljude na određena vremena, na određena, na određena stanja, na određene ibadete, da tu obrate pažnju i da se pripreme za taj dan, to vrijeme ili određene situacije, to jeste da budu bogobojazni do tog momenta, do tog dana i te prilike kako bi od te svoje bogobojaznosti imali imali veliku korist. Allah Đelešanuhu objašnjava kakav će biti slučaj sa nevijenicima koji će se pržiti u džehennemu da nas Allah Đelešanuhu sačuva. Kaže lehu min fauqim zulelum minen nar wa min tahtihim zulel zalike yukavifu Allahu ibadahu ja ibadi fattakun. Nad njima će, kaže, biti naslage od vatre, a ispod njih isto tako naslage od vatre. Time Allah straši robove svoje, o robovi moji, budite bogobojazni ili o robovi, bojte se mene. Znači naslage je džehennama nad onima koji budu zloupotrebili takvaluk ili koji budu zloupotrebili ovaj din ili koji budu bahatni prema ovome dinu i misle da je to samo iluzija, neko o njoj priča, da bi potrošio vrijeme, da bi ljude zabavio s nečim, a da to nije hakika i suština. A mi znamo da je to veća suština nego što je suština da mi govorimo, kako kaže Allah tabareke wa ta'ala. A zatim Allah Želešanu uvijek u Kur'anu, i ovo je jedan od dokaza da je Kur'an nad naravom. Vi znate neku drugu knjigu koju čitate, Često ako bi preskočio par rečenica, pošao dalje, ne mreš se utvopiti. Slušaš neko predavanje, upadneš u pol predavanja, treba da skontaš o čemu neko govori. Čitaš znači neku knjigu, ako nekoliko rečenica preskočiš, već ne znaš o čemu se ono radi, o čemu se radi. A zamisli onda da okreneš nekoliko stranica, Ili ispreskašeš bigu onako, možda na kraju ništa ne bi se okoristio, ne bi shvatio o čemu pisac govori. Sa Kur'anom, braćo, nije tako. U Kur'anu nekada prvi ajet kaže nešto, a zadnji ajet možda u toj suri ti daje potpunu predstavu. Pa ja pročito prvi ajet, ja pročito zadnji, znaš o čemu se govori. Šta je tema? Šta se govorilo o tome? Pa tako je u samom Kur'anu, takav je Kur'an i to je dokaz da je to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala koja ostavlja čovječanstvo bez teksta. Pa evo mi smo citirali primjer radi 16. ajet. Evo nas sada na 20. ajetu, a kao da je ovaj 20. odma 17. pa odgovara Jer kad mi znamo prirodu Kur'ana, ovo je prvi ajet koji straši, zastrašiva. A onda Allah Đelešanu donosi radosne vijesti, jer vjeri živi između straha i nade. Pa kaže, ali u takvom obliku baš pravi odgovor i smirenje za vjernike. Kaže, lakin il ladine takav rabbehum, lehum gurafun min faukiha, gurafun mefnijetun, teđri min tahtiha anhar, Wa'ada Allahi la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Kaže oni koji se gospodara svoga budu bojali. Čekaju odaje, tako je Korkut preveo. I ima smisla. Ali čekaju gorav. Gorav je od gorfa. Čekaju znači sobe. Znači, ne jedna soba, nego sobe u množini. Znači, više od tri sobe od tri pa gore, samo Allah zna, a kada znamo opet prirodu dženneta, to je, tu nema nimalo škretarenja. Kurat mu je znači sobe nad sobama, jedne nad drugima, prave zgrade, pravi neboderi džennetski. Kurafun mu je nebnijetun teđrinin tahtihel anhar. E ovo nemaju ovi tornjevi, ni u Dubaju, ni u Vašingtonu, ni u Njorku. Može se miš provlačiti, drugi insekti, ali ne može napraviti na Dunjaluku koliko toranj i neboder, a da tako lijepe teku rijeke ispod toga. Dženevske rijeke. To je Allahu obećanje, la Allahu mi'ad, a Allah neće prekršiti svoje obećanje. Znači, oni koji budu bogobojazni i budu strahovali da Allah subhanahu wa ta'ala, takvi će imati posebne odaje u džennetu i to je radosna, to je radosna vijest za nas. Dalje kaže Allah tebareke wa ta'ala u 24. ajetu أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون Kaže, da li isti onaj koji će se na sudnjem danu licem svojim zaklenjati od strahovite patnje, znači zbog obojaznosti koje je imao na Dunjalu, ko će se, neće se bojati na sudnjem danu i neće svoje lice zakretati od te tegobne patnje, naprotiv, reće se, u akirali u bolji mine, duku adabel nar, nego će se kazati silnicima, Duku adaben narima kuntum teksibun. Bojte se ili iskuste dobro džehennemsku patnju od koje ste bježali. Koja, će, koja se znači priprema za nevijednike. Ovo sve nam govori ko? Ovo nam govori, draga moja braćo, Kur'an. Allahu knjiga. Allahova koju je Allah te bareke o ta'ala objavio na najboljem jeziku, a to je arapski jezik. Pa zato Allah te bareke o ta'ala kaže وَلَكَمْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَتَلْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Mi ome Kur'anu navodimo ljudima raznovrsne primjere kako bi pouku izvadili. I kada Allah Đelešanu spominje Kur'an I spominje da je on na arapskom jeziku, opet spominje riješ takvaluk, što nama uvijek dobro dođe, a pogotovo u ovome momentu kada govorimo o takvaluku, kaže Allah te barake u ta'ala, Kur'an na arabijen, gajra di ivađin la'allahum jat takun, Kur'an na čistom arapskom jeziku, koji nema nikakvih kontradiktornosti, da bi se, pobo, da bi se pobojali. Znači, Kur'anen arabijen, ghayra di ivađin, la'allahum jettakun. Kur'an na čistom arabskom jeziku. Ivađ je mankavost. Ivađ je čoravost. Zato će dečar biti bit će ne samo slijep, nego neće imati nikako jednog oka. E Kur'an nema nikakvih slabosti i nema nikakvih manjkavosti i on je najbolja knjiga za bogobojazne. Kur'an na arabijen gajra di avađin na arabskom jeziku i zato treba učiti arabski jezik i ovo je vjera koja je objavljena na arabskom jeziku da bi ljudi još više mogli la'allahum jettakun da bi još više ljudi mogli da poznaju svog gospodara, jer ovo je najbolji jezik za upoznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa molim Allaha dželnešanuhu da nam obdari moć govora na arabskom jeziku, da ga savladamo na ovome dunjaluku, da njegovu knjigu što više učimo i da se na taj način što više Kur'anom i takvalukom oplemenimo. Allahuma Isa al-Islama wa Isa al-Muslimin, wa adilla shirke wal-mushrikin, ansur ibadaka al-muwahidin, اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم تقبل حج لحجاج لبيتك يا رب العالمين اللهم ردهم إلى بلادنا بحج مبرور يا رب العالمين اللهم رزقنا حجا في سنة القادمة يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامنا في هذا الدين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم ألف قلوب المسلمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تجعل أحدا منا إلا غفرته ولا مريدا إلا شفيته ولا